Arantxa, ido, egunon. Egunan. Zu uh, beste lau abokaturekin batera, akizan izango zira oste egun untan, ustelaren ogoita iruan gertatutako eh, bloko egunakari, uh, eh, behatziekin zaile lotu ziren trenbideari tarnosen, hauen uh, aldeko defentsa uh, landu duzue. Uh, lehen galdera, behar zaile horiek Zer egiskatzen dute zuzen? Egiskatzen, bat dira, iru infrakzio, egiskatzen dute eh, isuna eta uh, eh, presoan degizi goja ere bai uh, eh, zonbait hilabete. Uh, Baina guk galdegin godugu uh, egugabietzea, beraz espero dugu ez dutera deuzukanen lauzizte lau abokatu behatzi ekintzaile hauen eh, defentsarako um, zeren inguruan antolatu duzu zepsikatzuen eh, defentsa hori eh, leporatzen zaie betrabatu izana bidea e, ez ezartzaz, justuki zer leporatzen zaie susen? Uh, ez hartzea, astapenean leporatu zeieten, uh, garda vu denboran, baina hori kendu dute. SNCF-eko arduradunak ezan zuten atzera izan uh, eh, landierik, uh, eh, argi, e, erakutsi zuten hor beraz atzen izan, hori kendua izan da. Uh, atxiki dute traba, atxiki dute SNCF-aren gunean uh, izaitea, eta hor egon uh, izaitea, eta beraz traba uh, zirkulazioaren zat, eta azkenik bada ere... Uh, e, fumigenak uh, e, e, hori lepuratzen zaie ere. Hor, preseski, zuen defentsazeren gainean egingo duzu, ipatu duzu e, behar ezko uh, egora bat edo eta horren inguruan. Alor, zuzen bidea kurtsua egin gabe, zer horrek? da ez erantzunkizun kasu bat, uh, kodigo zibilan existitzen dena, adibidez ezagutzen dugu denak uh, legitim defanz, ebe da olako zerbait ere, beste bat, beste kasu bat, uh, eh, ezan nahi baitu, uh, pertsona ez dela uh, erantzunkizuna, ez du bere uh, erantzunkizuna jostatzen hortan, uh, zendako egin baitu zerbait uh, zilegi, uh, beharrezkoa zena, uh, proporzionala, Eh, eta interes, eh, gaineko interes baten dako. Eta hor eh, dena sartzen da, eta guretako aproposa izanen da galdegiteko erugabetzea. Zer da, justuki, horren gainean dena, zertarako egin duten hori zuzen? uh, bake prozesua horoko gehan, baina sustut hor zen uh, John eta Jakesen egoeraren zat, uh, ogoita ama urte prison eta hor um, zer zen denak beldur ziren uh, uh, bizirako presondegiko zigorra bilakatzea, eta urrat buruz joaiten zen, bazen anitzurte blokaja e, bilakatua zela egoera, eta entxatu dira uh, e, bakegileak, e, uh, dira uh, hartzea ministeritzarekin eta egin dituzte hainbat uh, izan dira uh, Hala, izan dira elgarrizketak elgarrekin, baina egun uh, e, gara blokatua zen eta blokatze horren kontra uh, egin dute manifestaldi hori, hain zinezik pentsatua izan zen, haute ere, um, haute izan zen, eta ukandu, uh, ale ere, sustengoa handi bat ere populazioan. Estimatzen da, behar, behar zela, ekintza hori burutzea, justuki, bi preso, hauen alde, eta ez zela beste aterabilerik biderik, hori duzue defendatuko? Bai, hori dugu defendatuko, susen-susena, eh, bai. Janduzu ere, uh, bi haute izango zirela zuen laguntzeko, zer, zer, zertara etorriko dira, eta nor? Uh, dira, irulekuko uh, eh, bi autetxi eta Jean Daniel Elixiri uh, eh, bake bidakeko uh, marduraduna. Eta autetxiak dira Daniel Olzomendi eta Jean Rene Txegarrai. horiek guk galde egiten ditugu, uh, edo zein partek galde egiten aldu lekuko baten ukaitea, hauzi batean, eta guk galde egin ditugu. Uh, eta bakutsak esplikatuko du um, testu ingurua, baina nire nola bizi izan duen... Euh, personalki, uh, zer egin duten euh, mobilizazio hori untsa pasa dain, uh, Jean Daniel Olzumendia, dibidez, turismoaren euh, gainean, da, barkatu Daniel Olzumendi, turismoaren gainean, eta uh, anitz, uh, wala, uh, espikatu dute, igorri dituzte uh, eletrak eta anitz jender, uh, hain zinetik, uh, bakurtsak argitzen bere uh, okupadain eta egun hori untsa pasatzeko gizan. Beraz, elburua da erakustea, uh, augitik ongi prestatua zela, eta etzela, landirik azkenen? Landirik ez zen, uh, eh, AERZak eta eh, eskertu dute uh, antolakuntzarako uh, eh, unsapasatu da dena landirik ez da izan eta uh, izan da uh, egiazki informazioa important bat zinetik, eta horrek uh, lagundu du dena eta anitz instituzione eta uh, kurantzian ziren bok, denak, denak kurantzian ziren uh, zer gertatuko zen egun hartan eta zilegia zen e, sustengoa ondia du. Hala, uste egun honetan, eh, akizeko hauzitegian izango da, e, eh, kintza tarnosen baitzen, beraz, lanestako ere muan. Hor, ez izte biskat du, hauzitegiak eh, gaia begaizki eta hemen go, iparaldeko eta eskolegiko egora ez dela jakinean hortaz. Bai, bai, panesatzen dugu, e, judiak ez duela bortza zena ezagutuko, e, bat e, deus, deus, ez beraz, e, hasten gira, astapenetik, e, beharko da dena espikatu, testu inguru guzia, lekukoak horrendako hor bera ere, eta uh, abokat batek ere lan hori eginen du, uh, hartuko du behiz um, kontestu, kontestu guzia, eta eta pa importanteak eta zertarako nola ahibatukien uh, orgo egunera. Ba dira, epatzen duzuen uh, jurisprudentziak, kasu hauetan, uh, desobedientzia zibiletan izan dako lako ekintzak, uh, atxilotuak eta inkulpatuak, olako ere, eredurik baduzuela antzeko? Ba izan zen, uh, bai honan berean hemen, uh, Uh, izan da duela zonbait urte, kasiko goi bat urte, beharrezko uh, egoera hori atxikia izan zen eta um, erugua betuak izan ziren abokatu bat eta militante bat. Uh, entxatu ziren egazkin baten uh, ez airaraztea, uh, oztopatzea, uh, baitzen uh, migrante bat edo uh, ez zuena ukan bere abokatarekin elakartzeko. Eta hor, atxikia izan da behar, eh, behar ezko uh, eh, estadu hori, zendako, ba, baitzen uh, defens, defensa dejetsu hori, bere abokatua ez zuen ikusia lukan, eta defensa dretsua da uh, dretsu konstituzional bat, eta beraz urren horrek esplikatzen du zerbait ilegala bezala kontsideratua izaitea, erantzun gizun gabe egoitea. Eta hor, kasu hortan, aipatzen duzu gehiago e, bi presu hauen eh, itxarupena do ateratzeko e, eh, etzela. Horren gainean, komparatzen duzu e, afera? Bada, e, jurisprudentzia ezan nahi du deia izan direla hausi batzu eta delibero batzu, bereziki um, europeak gortean, Eh, eta haiek jaiten dute uh, behar dela utzi kondenatu bakutsari uh, eh, para da, esperantza, egun batez ateratzeko esperantza. Eta hor uh, uh, ebe bilakatu zen esperantza eza. Eh, parkezak beti uh, dei egiten zuen, uh, dei egiteko artean kondenatuak preso egiten ziren, uh, bilakatu da ama biurteren buruan, en fet, perpetuite, uh, egiazko perpetuitea bururaino, eta hori zen ere, hori da demokrazia batean uh, ahunt ilegala, uh, derretsu gotik kampo, eta ere aipatu behar da normalki Espainian auzipiratuak izan izan behar ziren denboran. Espainian gertatu bait ziren, eh, baina uh, Frantziak egin zuen uh, Frantsesak bait ziren Frantziak hartu zuen uh, egiteko uh, delibero hori eta haien kontra itzultzen da egun zen eta Espainian hogeita hamak urte da uh, Eta egun frantzian, normalki, uh, eh, fabore bat izan behar zena, egun haien kontra uh, itzuli izan. Gaur egun beproso horiek kanpoan dira, horrek ez du eraginik ukanen hauzti eh, horretan edo? Aipatuko dugu, manifestaldi horrek, ekintza horrek mentoz ukandu eragin hori, uh, orduan aipatuko dugu, bai bortzaz. Arantza, igidoi, milesker. Milesker zuri.